بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاه الله بقدر الله جل شانه إذا نسمى صلاة السلام نبوسني الله وكسانيك محمد صلى الله عليه وسلم كاري أزي شني الله تبارك وتعالى وبيك وبيرويته بويت صلى الله إستنسكم بقو بيازن شنمو يتمرتي واسم فوقراري مسلمان الله تبارك وتعالى مولي مو دانا سوچين يدوني كويكا سبوي إستنسكم بقو بيازن شنمو i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Draga braći i cijene sestre, e, mislio sam danas uz Allaho te barako ta'ala pomoć e, da govorimo nešto što je vezano za Ramazan. Jer s obzirom da ovo posljednje predavanje prije Ramazana, već sljedeći ponedljak je po vakti, jel tako, e, po takvimu Ramazan, pa nećemo nastaviti dalje sa tumačenjem sura, nego inša Allah i ta'ala, ako nas Allah tabarak ta'ala poživi poslije, poslije Ramazana. Mi smo prošli put, kako se sjećam, završili sa tumačenjem sura Vatin, trebalo je da počnemo sa tumačenjem sura Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ono što sam mislio, Allah vam dao svako dobro da govorimo danas, jeste nešto što je vezano za Ramazan. A to je, u stvari, da govorimo, da se podsjetimo malo na nešto što se zove ibadet i što se zove učenje Kur'ana. Draga braći, cijene sestre, nama dolazi mjesec Ramazan. Međutim, mjesec Ramazan, kada dođe, on brzo prođe. I onda na kraju vidimo da smo dosta vremena koristili nekim beskorisnim stvarima. Da se dosta vremena koristilo na, na sjelima. Da su žene dosta vremena provodile u kuhinji. E, ljudi u Ramazanu više jedu nego van Ramazana, iako je mjesec posta i tako dalje. Međutim, ako pogledamo stanje Selefa, vidjet ćemo da je dosta stvari bilo drugačije. Pa tako se naprijem prenosi od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhu, kaže kada bi nastupio Ramazan, kada bi došao Ramazan, Abdullah ibn Omer ne bi kaže, kane la juftiru illa ma'al mesakin. Kaže, ne bi iftario se osim sa fukarom sa miskinima. Ne bi se iftario osim sa fukarom i miskinima. Znači, jeo bi on u istu hranu koju jedu šta? Koju jedu i oni. I ovdje je sad jedna stvar, međutim, o tome ćemo nekad, inša Allah i ta'ala, drugi put govoriti. Ashabi Allahu Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, draga braći, cijene sestre, su lomili svoj nefs. Činili su stvari kako bi slomili svoj nefs. Pa se tako premesi da jedne prilike Abdullah, eh, da je Omer radijallahu ta'ala anhu, da ga ljudi vidjeli kako ide ulicama Medine i nosi, nosi vreće na vratu. Pa mu kaže ti halifa muslimana nosiš vreće na vratu, kaže jučer, odnosno prošli dana su mi, kaže, došle, došla velika izaslanistva, do, došla mu plemena. Pa kaže, nešto u meni se pojavilo, ko ono vidi, koliki si, dolaze ti ljudi. Pa kaže kako bi slomio svoj nefs, kaže činim, odnosno radim, odnosno radim ovu stvar. Pa je tako isto ova stvar bila od toga. Ono što sam mislio na početku, danas da spomenemo, odnosno da se podsjetimo, Allah vam dao svako dobro, jeste da se spomenemo ukratko na ibadet Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio, kao što znamo, i halifa muslimana, odnosno predsjednik jedne države. I bio je muđahid, odnosno ratnik. I bio je otac koji imao žene, koji imao djecu. U svemu tome Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je nalazio vremena za ova ibadet o kojem ćete sada ovdje čuti. Pa smo tako možda bili spomenuli hadis koji zabilježi ima Bukhari muslim u svojim sahihima on se prenosi od Aisha radijallahu ta'ala anha, prenosi se isto tako od Hudejfe ibn Ljemana radijallahu ta'ala anhu, kaže da je Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam toliko klanio noćni namaz, kaže hatta tawarramat qadamahu, kaže da bi njegove noge oticale. Znači, čovjek, na primjer, kada duže se vozi u autu, na primjer, vozi se 2-3 sata, noge te otiknu, jel tako? Međutim, da, noge, da bi noge, noge otekle, treba malo više vremena. Ne mogu noge otići, na primjer, za 15-20 minuta. Nego treba da bude malo više. Što znači da je poslanik alaihi salatu wasalam satima, sate provodio na kijamu. Kaže, sve dok mu noge ne bi otekle. Pa mu je rečeno, kaže, zašto to radiš? وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر a kaže Allah ti oprosti ono što je bilo i što će biti od grijeha Allah ti oprosti ono što je bilo i što će biti od grijeha pa je poslanik alejhi salatu vesselam odgovarao afala akunu abdan shakura kaže zar da ne budem zahvalan rob uzvišenom Allahu tebarek ve taala pogledajte ovdje rob i da bude zahvalan. Jer ono što je najveći stepen, kao što je tome govorio šehek Islam ibn Taymiyyah, najveći stepen do kojeg može doći čovjek na dunjaluku jeste l'ubudija. Da čovjek osjeti da je rob uzvišenog Allaha tabareku ta'ala. To je najveći stepen i najveću slaz osjetiš onda kada osjetiš da si rob uzvišenog Allaha tabareku ta'ala. I zato je poslanik alaihi salatu wasalam govorio kaže akulu kema yakulu al-abdu wa ajlisu kema yajlisu al-abdu kaže ja jedem kao što jede rob znači rob kojeg su ljudi imali u svom vlasništvu kaže ja sedim kao što sedi rob ja kaže ja jedem kao što jede rob pogledajte ovdje poniznosti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam pored sve one počasti koje mu uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala dao zamislite sada da gledate Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i da gledate u ovu poniznost pa Isto tako je zabilio imam Ebu Davud u svom sunanu od Aisha radijallahu ta'ala anha od njegove žene i supruge koja je bila od najučeniji ashaba Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. I zato kao što kaže imam Ibn Shihab iz Zuhri, kaže kada bi se sakupilo ljudi, kada bi se sakupilo znanje svi ljudi, kada bi znanje svi ljudi i svi ashaba kaže bilo na jednu stranu a znanje samo Aisha radijallahu ta'ala anha na drugu stranu kaže prevagnulo bi znanje Aisha radijallahu ta'ala anha prevagnulo bi znanje Aisha radijallahu ta'ala anha. Pa Aisha radijallahu ta'ala anha jedne prilike savjetovala Abdullah ibn Abi Qaisa. Znači pogledajte ovdje kako, kako je Selef savjetovao jedni drugi. Pa mu kaže Aisha radijallahu ta'ala anha La tada'i qiyama al-layl. Kaže nemoj ostavljati noćni namaz. Znači savjetuje ga šta? Da obavlja noćni namaz. Kaže La tada'i qiyama al-layl. Fa inna lejl. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع قيام الليل والله شو لسيستم ما نكفي فايدة دوغا samo zube da mi polomi. Ništa. Kaže, la tada'a qiyam al-lejl, fa inna Rasulallah sallallahu alaihi sallam kana la yada'u qiyam al-lejl. Kaže, nemoj ostavljati noćni namaz, jer Allah poslanik sallallahu alaihi sallam nije nikada ostavljao noćni namaz. Pa kaže, wa kana idha marida, Obratite pažnju sad na ovo. Znači, zamislite kada vidite starijeg čovjeka kada se razboli. Kaže, وَكَانَ إِذَا مَرِضَ صَلَّا جَالِسًا A kaže kada bi se razbolio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, onda bi klanio šta? Klanio bi sjedeći. Znači nikada bi se razbolio kad bi došlo to stanje, ne bi ostavljao šta? Ne bi ostavljao, ne bi ostavljao noćni, ne bi ostavljao noćni namaz. Zabilježi imam Buhari u svom sahihu od Abdullah ibn Mesuda radijallahu ta'ala anhu. Kaže, stao sam jedne prilike uz Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da klanjam noćni namaz. Kaže, fe'atale, pa je poslanik alaihi salatu wasalam dugo klanju produžuje svoj namaz pa kaže Abdullah ibn Mas'ud kaže fahamamtu bi amri su pa sam kaže pomislio da uradim nešto loše odnosno da pomislio sam da uradim nešto ružno Znači nije učinio nego je pomislio. Znači su bukvalno prevodili nešto što je ružno. Kaže pa sam pomislio da uradim nešto što je ružno. Pa mu kažu وَمَا هَمَمْتَ بِهِ A šta je to kaže što si pomislio da učiniš? Kaže pomislio sam da prekinem namaz I kaže da ostavim poslanika sallallahu alaihi wasallam, da ostavim poslanika sallallahu alaihi wasallam da tako uklanja. Zabilježi ima muslim u svom sahihu od Hudejfe ibn Ljemana radijallahu ta'ala anhu, kaže jedne noći sam stao da sklanjam sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Pa kaže, faftataha al baqara Pa kaže, počeo da uči suru baqara Pa sam rekao, proučit će sto ajeta i učin će ruku. Obratite pažnju sad Allah dao dobro na ovaj hadis. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, završio suru Bekare. Na jednom rekatu. Kaže, završio suru Bekare, pa je, kaže, otpočeo suru Nisa. Pa je, kaže, završio suru Nisa. Pa se vratio na suru Ali Imran i završio suru, suru Ali Imran. Znači, proučio na jednom rekatu šta? Ebu, e, suru Bekare, suru Nisa i suru Ali Imran. Koliko je to džuzeva od prilike? Znači, pet i po džuzeva. Kaže, pa je učinio ruku. Summa raka'a, pa je učinio ruku. Pa koliko je ostao na ruku? Kaže, pa je ostao na ruku onoliko koliko je bio na kijamu. Pa se kaže, ustao. Pa je kaže, ostao na kijamu, na, znači na onom drugom kijamu, znači posle ruku, koliko je bio, kaže, na ruku od prilike. Pa je kaže, učinio seđdu, pa je na seđdu ostao onoliko koliko je bio, šta? Koliko je bio na ruku. Pa je kaže, digo se sa seđde, pa je ostao od prilike koliko je bio na seđde. Tako je bio jedan rekat Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa ovako je bio jedan rekat Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sallam. I nemojte, draga braću i sestre, da pomislite, ovo je bio poslanik alejhi salatu selam. to su bili ashabi, gdje ćemo mi danas, tako. Wallah ma ljudi koji imaju ovakav ibadet. Ima ljudi i žena koji imaju ovakav ibadet. Ja sam svojim očima vidio, kad sam bio u Kuvajtu, posle skoro svakog Ramazana budem, vidio sam šeha Abdurrahman Abdul Khaliqa, to je jedan poznati šeha koji ima, skoro, eh, koji ima blizu 70 godina. Šeh Rahman, Allah mu dao svako dobro i dao podario mu dug život, šeh boluje od raka. Šeh boluje od raka. Međutim, šeh klanja teraviju dva i po sata. Ko imam? Šeh klanja teraviju dva i po sata. Znači, otprilike dva rekata šeha su pola sata. E, šeh u Ramazanu prouči dvije hatne. Znači, on kao imam. On kao imam. Čovjek, kada dolazi u mesčid, on se vuče dok dođe do mesčida. Kada dolazi do mesčida, on se vuče, on se vuče da dođe do mesčida. Međutim, pola sata klanja dva rekiata. Dva i pol sata je travija jedno veće za šeha Abdurrahmanom, Abdul, Abdul Khalikom. A iša radijallahu ta'ala anha prenosi kao što je zabilja imam Tirmizi u svom sunanu da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da bi klanio noćni namaz bi ajatin wahida. Da bi klanio noćni namaz sa jednim ajetom. Jedan ajet bi šta? Jedan ajet bi ponavljao. Jedan ajet bi šta? Jedan ajet bi ponavljao. Pa se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam cijelu noć klanio sa ajetom In tu'azzibuhum fa innahum ibaduk Wa in tagfir lahum fa innaka antal azizul hakim Kaže ako i kazniš pa oni su tvoji robovi Ako im oprostiš pa ti si silni i ti si mudri I poslanik alaihi salatu wasalam je ponavljao, ponavljao ovaj ajet cijelu noć Zabilježi imam Bukhari muslim u svojim sahihima I ovaj hadis što ću vam sada spomenuti, dobro obratite pažnju, u stvari da se dobro na njega podsjetimo. Jer je vezan za nešto što se zove porodica. Vezan je nešto što se zove kuća. Pa pogledajte poslanika alihim salatu wasalam kako je odgajio svoju djecu. Pogledajte kako se odnosio prema svom zetu. Kako se odnosio prema svojoj kući. Zabilježi imam Buhari muslim u svojim sahihima od Alija radijallahu ta'ala anha, anhu kaže da jedne prilike po noći kaže došao nam je poslanik alihim salatu wasalam wa taraka al bab i kaže kucu nam je kaže na vrata kome kome Ali radijallahu ta'ala anha anhu i Fatime radijallahu ta'ala anha a znate da je poslanik alaihi salatu alejhi salatu selam volio Fatimu najviše poslanik alaihi salatu salam svaki put kada bi ušla Fatima poslanik alaihi salatu salam bi šta poslanik bi ustao iz ljubavi prema njoj i volio je Hasana i volio je Huseina i znali su da mu se da, da mu dođu na leđa dok je na seđdi i ne bi poslanik alaihi salatu wasalam ustao sa seđde dok šta? Dok ne bi, dok ne bi Hasan i Husein znači, sišli sa njega. Pa nakon smrti poslanika alaihi salatu wasalam, kada Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu izašao je popio se na mimber, došao je Hasan radijallahu ta'ala anhu i rekao, kaže, silazi, kaže, sa minbera mog dede. Silazi sa minbera sa minbera mog dede. I zato, znate onaj hadis, u, ko se zabilježi imam Buhari muslim, od Aisha radijallahu ta'ala anha, da poslanik alaihi salatu wasalam, kada je umiro, nije mogao da ustane da dočeka Fatimu, kao što mu je bio običaj. Pa kaže, pa je zovno i ona se je primakla. Kaže, fesarraha bi šeji'in febeket. Kaže, pa je nešto šapno, pa ona zaplakala. Kaže, thumme sarraha bi šeji'in fedahiket. Pa je kaže, zatim, zatim je kaže nešto šapno, pa se ona nasmijela. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, pomislila, pogleda, pomislila sam, pogledaj sada, plaće sada se smije. Pa nakon smrti poslanika alejhi salatu vesselam upitala sam je, zašto se se nasmijala, pa zašto se zaplakala? Kaže onda kaže kada sam zaplakala, kaže tada me poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio da će to biti smrt u kojoj će umrijeti. A kaže kada me obavijest, drugi put što mi je šapno, kaže rekao mi je da ću ja biti prva iz njegove porodice koja će mu se pridružiti da će biti prva iz njegove poroce koje ćemo se... Pogledajte, Allah vam dao svako dobro. Zašto su se smijeli? Zato što će se pridružiti Allahom poslaniku, alaihi sratu sallam. To je bio uzrok, uzrok njihove radosti. Kaže, obavijestio me da će biti prva iz njegove porodice koja ćemo se pridružiti. Znate li koliko je bilo Fatim radi Allah, radi Allah tada godina? Je bilo 40, je bilo 50, je bilo 30. Po jednom rivajetu bilo 23 godine, po jednom 26 27 kada je umrla i bila je prva i bila je prva koja je iz poslanikove sallallahu alaihi wasallam porodice presala šest mjeseci posle smrti Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam pa kaže kao što je došlo u hadisu Buhari muslima kaže da je došlo poslanik alaihi salatu wasallam pokusio svojoj čerki koju je toliko volio i svom zetu i kaže rekao ela tu salijan pa kaže kad smo otvorili poslanika alaihi salatu wasallam i rekao kaže zar ne klanjate sada misleći na što na jaciju na akša misliš na noćni namaz kaže ela tu salijan kaže zar ne klanjate sada pa Ali radijallahu ta'la anhu tada odgovorio kaže ja Rasul Allah kaže anfusuna bi jadillah kaže naše su duše Allahim rukama a ko će da nas probudi probudi nas pa je poslanik alaihi salatu wasalam otišao govoreći wa kana l'insanu akthara še indjadala spominjući ajte sura al-kaf koliko samo čovjek voli koliko čovjek samo voli da raspravlja koliko čovjek voli dan. Međutim, pogledajte kako je poslanik alihi salatu Odgaja u svoju porodicu na ibadetu. I zato, draga braću i cijene sestre, znači sve jedno, on, on, oni od vas koji su u braku ili koji nisu u braku, haram u kući, znači imate haram u svojoj kući, to je ko imati bombu u kući, igrati se sa njom. I zato vam napominjem ovdje, napominjem na jednu stvar. A to je da danas ljudi ne vode puno računa o nečemu što se zove televizija. Ono, imaju televiziju, Međutim, napominjem danas nas, Allahu Allahom, Đelešanuhu, e, vezano za islamske kanale, imate satelitski kanale. Ako neko hoće, neka kupi satelitski kanal. Neka izbriše sve kanale, neka ostavi samo islamske kanale, na kojima nema, na kojima nema harama. Međutim, da ostaviš u svojoj porodci kanale gdje se spominju, odnosno gdje se prikazuju stvari koje su haram, otkrivene žene i tako dalje, znači da nemojte te stvari, nemojte te stvari sebi dozvoljavati i druge stvari koje su koje su nemoralne. Jer haram po haram, haram po haram, haram po haram, ako išta ruši i razrušava jednu kuću, jesu stvari sa kojima nije zadovoljan uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. I zato čovjek mora da osjeti ljubomoru i da ne dopusti da se u njegovoj kući gleda ili sluša nešto što je zabranio uzvišeni gospodar subhanahu, uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala. Draga braćo i cijene sestre, ibadet ashaba, odnosno ibadet halifa je bio isti taki, no da kažemo sličan tome. Pa je tako, pogledajte ibadet Osmana radijallahu ta'ala anhu. Osman radijallahu ta'ala anhu, spomenut ću samo njega, Allah vam dao svako dobro, je ubijen dok je učio Kur'an. Ubijen je dok je učio Kur'an. I zato njegova žena kada su došli i kada su htjeli da ubiju Osmana radijallahu ta'ala anhu, rekla je, ako ga ubijete, pa znajte da je on u jednoj noći da bi znao proučiti cijeli Kur'an. Ako ga ubijete, pa znajte da je on učio, da je, da je učio u jednoj noći Kur'an. Također što je došlo rivajeta za Osmana radijallahu ta'ala anhu, jeste da je znao na jednom rekatu da prouči cijeli Kur'an. Da je znao na jednom rekatu da prouči cijeli Kur'an. Međutim, Osman radijallahu ta'ala anhu je ubijan, poslanik alaihi salatu wasalam je nagovijestio njegovu ubijanje. I zato je došlo hadisu muslimu, وده ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه الله تنكرته من دونش ودي ده ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه كو سوزابيل يجيما مسلم وصوم صحيح ده الله بسانيك صلى ده ابو موسى الاشعري يدنو دانا ركاو كاجه دانش شو براتتي الله بسانيك صلى الله عليه وسلم لألزمن اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كاجه دانش شو براتتي الله بسانيك صلى الله عليه وسلم بس ان إذا شو إز مسجد إكاجه براتي I kaže dok nije došao, kaže dok nije otišao do jednog bunara, jednog vrta koji se zvao Eris. I kaže tu je ušao u taj bunar, znači ono bunar u njemu voda, a sa strane jeli u krug zidić mali. Pa je kaže tu poslanik alaihi salatu wasalam ušao, zagrnuo svoju odjeću i kaže tu stavio, tu stavio noge. A ja sam kaže stao na vrata tog bunara, na vrata tog vrta, da čuvam, jeli kao stražu, da budem bawab, onaj koji čuva vrata, Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Pa kaže, tako sam bio tu, kaže, dok nije došao neko je pokusao na vrata. Pa sam rekao ko je? Pa je rekao Abu Bakr. Da Abu Bakr. Ovaj hadis je gdje? U muslim. Kaže, otišao sam do Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i rekao sam ja Rasulallah, Abu Bakr. Brate, čekaj, tamo čuju. Levo, pravo, to off on. Off on. Ako im se sluša na, ku, na kuđu, odin im i Tamo piju kafu i slušaju. La havle, la kuvvete, la Gdje stavi ovo? Gdje stavi ovo? Hajde, mako. Kofon. Kofon. Kaže, čujem se sada. Kofon. Kofon. Kaže, pa sam otišao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao, Ebu Bekr je sta'zin. Ebu Bekr traži da uđe na vrata, da uđe. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, i'zan lahu wa bashirhu bil džanne. Kaže, dozvoli mu i kaže, obraduj ga džennetom. Subhanallah. Pogledajte počasti ashaba Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. da je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala preko jezika poslanika alaihi salatu wa salam obradovo džennetom dok su bili na dunjalku. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala je obradovo džennetom dok su bili na dunjalku. I zamisli kako je čovjeku da hoda dunjalkom, da zna da će biti ustavnika džennet. La havla, la kuvete, la bila, da Allah popravi naše stanje. Pa kaže, pa sam tako bio, pa je kaže, došao Ebu Bakr, učinio isto tako. Zagrnuo svoju odjeću i kaže, ušao i seo sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam kaže tako čekao, pa je kaže došao opet neko na vrata. Pa sam rekao ko je? Pa je rekao Omer, da je Omer radi Allah tala anhu. Pa sam otišao Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam i rekao ja, ja Rasul Allah, Omer je stavljen alaik. Omer traži izun. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, i eden lahu wa beširhu bil džanne. Kaže, dozvoli mu da uđe i kaže, obraduj ga džennetom. Pa je ušao isto tako Omer radi Allah tala anhu i sjeo ko što je sjeo, šta? Ebu Bekr radi Allah tala anhu. Pa sam kaže ustao, kaže dok nije došao opet neko na vrata. Pa sam rekao ko je? Pa je rekao Osman radijallahu ta'ala anhu. Pa sam došao Allahom poslaniku alaihi salatu wasalam i rekao Osman je stafin alaik. Osman radijallahu ta'ala anhu traži da uđe. Pa me poslanik alaihi salatu wasalam rekao I adhan lahu wa bashirhu bil janna ala, ala, ala, musibe, ala belwa tusibuhu. Kaže dozvoli mu da uđe i obraduj ga džennetom radi musibeta koji će ga zadesiti. يبردو يقى جنتم لدي مصيبة كوي چه غزة دسيت فسم اتشو يركو سم پسانيك عليه الصلاة والسلام تدو زولاوا يبردو يقى جنتم لدي مصيبة كوي چه غزة دسيت تاي مصيبة يبيو وبيسل عثمان رضي الله تعالى عنه A to je da su došli, oni koji su sad digli munafici, koji se pobunili, da ukratko da ne govorimo sad o istoriji, i opkolili kuću Osmana radijallahu ta'ala anhu. I toliko da mu, nisi, da mu nisu dali da pije vode toliko da mu nisu dali da pije vode. Pa je zabilježio Abu Jala u svom usnadu, kaže onog dana kada je ubijen Osman radijallahu ta'la anhu, kaže da je tog dana oslobodio 20 robova. A'taqa 20 rakaba. Oslobodio 20 robova. Kaže, ova labi se saravil. I kaže, obu koje pantale. Znači pantale u smislu ono slično što mi sada oblačimo, znači ove pantale ili bermude ili nešto tako, znači što ima ove nogavice. Ne znači ono što je kao znači galabija, u stvari što je suknja ili haljina, nego ono što ima nogavice. Kaže, a nije obuko to nikada prije. Niti u džahilijetu, niti u islamu. Osim tog dana. Nije obuko takvu vrstu odjeće nikada prije. Niti u džahilijetu, niti u islamu. I kaže, rekao je da mu se donese mushaf i otvorio mushaf i počeo da uči mushaf. Znate li zašto je obukao ovu odjeću? Obukao je ovu odjeću zato što je bio stidan. I što je, bio, što je znao da će tog dana biti ubijen. I bojio se, odnosno bio je toliki je imao stida je pomislio da kada ga ubiju, da kada padne, da će se otkriti njegovo stidno mjesto. I zato je došlo da je te noći Osman radijallahu ta'ala anhu da je to učinio zato što je to inoć vidio poslanika sallallahu alaihi wa sallam usnu koji mu je rekao ja Osman hasaruk o Osmane kaže jesu li te opkolili ja Osman šuk o Osmane jel ti ne daju vode pa kaže ne daju Allaho poslanić on je poslanika kaže vidio sam poslanike Abu Bakra i Omera pa kaže pa su mi rekli isbir fa inneke muftirun ma'ne lejle I osvano je tog dana također kao postać. Rekao je, kaže, saburaj, kaže, ti ćeš ovu noć iftariti sa nama. Isbir fa inneke muftirun ma'ne lehile. Kaže, saburaj, kaže, ti ćeš sa nama iftariti ovu noć. Ovo je Osman radijallahu ta'ala anhu. Ovo je njegov ibadet. Znači, kad ubio, ubijen je bio dok je učio Kur'an. I nije tada pomislio, pa hoću li ovako, hoću li ovo, nego pogledajte, subhana Allahu i robovi, ustaju stvari Allahu tebareke wa ta'ala. Znači, pustiš se Allahu i tebareke wa ta'ala, odredbi, odredbi i njegovom, i njegovom određenju. Draga braći, cijenije sestre, taki je bio ibadet salafa, poslije. Tako se prenosi za imama Šafiju, rahmatullahi alaihi, da imam Šafija u Ramazanu učio 60 hatmi. Da imam, imam Šafija u Ramazanu da učio šta? Kana lehu situna hatmeh da imao 60 hatmi u Ramazanu. Ono što je također bio od, od adeta Salafa, jeste da su, da je selef, da učenjaci Salafa, koji su bili e, poznati po drugim naukama, kao što, je, kao što je bila nauka hadisa, kao što je bila nauka, da bi sve te nauke ostavljali i da bi se posvećivali samo učenju Kur'ana. Da bi sve te nauke ostavljali i posvećivali se učenju Kur'ana. I zato Allah vam dao svako dobro. Znači, Ramazan, kada dolazi, čovjek bi trebao u, tom, u tim danima da provede mnogo vremena se sa Kur'anom. Znači, i zato se vraćamo na ono važnost učenja. Znači, ako ne znaš dobro učiti, kako ćeš ibadet? Kako ćeš osjetiti slas ako ne znaš šta? Ako ne znaš da učiš. I zato trudite se da naučite Allah da svako dobro. I zato čovjek, znači, ljudi ima mašala koji Ramazan uče deset džuzeva dnevno. Znači, pored obaveza koji imaju deset džuzeva uče jednom. Koji uči više možda od toga? da Allah tabarak wa ta'ala popravi naše stanje. I zato sam mislio sada da se dotaknem nešto, ukratko, nešto što je vezano za učenje Kur'ana. Draga braći i cijeljne sestre, učenjaci kada govore o vrijednostima učenja Kur'ana, a znate, o tome smo govorili, da su učenjaci pisali zasebna dijela u kojima su govorili o vrijednostima učenja Kur'ana. Imam Kurtubi kada govori o vrijednostima učenja Kur'ana kaže da je prva vrijednost učenja Kur'ana da budeš svjestan da je to Allahov govor. Da budeš svestan onda kada učiš da tvoja usta, da je Allah tabarak wa ta'ala počestio tvoja usta da uči Allahov djelašanu govor. I zato pogledaj te počasti koju Allah tabarak wa ta'ala dadne onome koji uči Kur'an. Da uči nešto što je Allahov tabarak wa ta'ala govor. Također od vrijednosti učenja, od stvari koje podstiču na učenje Kur'ana, jeste da zamisliš i da pomisliš na ahiret I da će onome koji je na dunjalu kućio Kur'an, na sudnjem danu, kao što je zabilježi Abu Dawud u svom sanom, biti rečeno, يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا uči i penji se onako kao što se učio na dunjalku jer džennet ima deređe Allah dao svako dobro Jokupio nas u džennetu kao što nas jokupio sada ovdje. Džennet ima šta? Darađe. I neće sad biti na istoj darađe. I neće sad zaslušiti šta? Istu darađu. Međutim, kako će čovjek zasluživa te darađe? Opet shodno dijelima na dunjaluku. Pa će tako onome koji učio Kur'an na dunjaluku, misle se koji ga učio na pamet, jer vidite ćete na sada ovdje misle, bit mu rečeno uči penise. Kaže, fa inna manzilateke inda akhir al-ayati kunta taqra'uha kaže jer kaže tvoja je deređa, kaže kod posljednjeg ajeta kojeg si znao. I zato Allah mi da ufatiš svakom dan da naučiš nekoliko, nekoliko, da naučiš ajeta šta? Nekoliko deređa više. Ima li kome od vas kad bi sad neko došao i rekao, hoćeš li da danas zaradiš koju deređu, da bi rekao neću? Nema sigurno. I zato Allah vam dao svako dobro. Da gledate, da svaki da naučite nešto. Zasluži jednu deređu džennetu, inša Allah i ta'ala, više. Također, od stvari koje podsjećaju na učenje Kur'ana između ostalog je hadis kao što je e, e, koji je zabilio žima muslim u svom sahiju dukba ibn Amira radijallahu ta'ala anhu da je posl jedne prilike poslanika alihi salatu wasalam rekao kaže ko bi od vas volio kaže da ode do Buthana ili Atika to su dva ovako pregrađa Medine blizu tu Medine i kaže da ode tu i kaže da dovede dvije deve da dovede dvije debele velike deve deve su bile nešto najvrednije kod Arapa znači da samo odeš i šta tamo džabe da ti bude, dovedeš i ono je tvoje. Pa kaže Allahu poslanicu, ko to ne bi volio? Kaže da odeš, da odeš u mesjid i kaže da naučiš dva ajeta. Kaže bolje ti od dvije deve. Da odeš i da naučiš tri ajeta, bolje ti nego tri deve. Da odeš i da naučiš četiri ajeta, kaže bolje ti je, bolje ti je nego, bolje ti je nego četiri deve. I tako, kaže, koliko ajeta naučiš. Pogledajte, ovdje Allah poslanik alaihi salatu salam im spominio stvari Dunjaluka, kako bi im približio kako bi im približio znači tu tu ahiretsku tu ahiretsku nagradu i zato koliko čovjek možda dođemo nekada da požudi za dunjalukom da požudi za dunjalukom znači pogledajte kako lahko možeš ostvariti veliku nagradu kod svog, kod svog gospodara subhanahu wa ta'ala i zato je Selef govorio Allah vam dao svako dobro zato je Selef govorio kaže pozabavili smo se Kur'anom zapamte dobro u izraku Kaže, pozabavili smo se Kur'anom, pa nas je Allah, pa nas je Allah obasao svojom, svoj, svojim beričetom. Pozabavili smo se Kur'anom, pa nas je Allah šta? Da kažemo zatrpo svojim, svojim beričetom. Znate li šta je beričet? Beričet je hajr i dobro. Odnosno mnogo dobra ili višak dobra. Da ti Allah žele šanu dadne hajr, odakle se šta? Odakle se i ne nadaš. da ti Allah Đelešanu dadne pogledaš svoju porodcu, pogledaš svoju ženu, pogledaš svoju djecu, da vidiš u njima hajr. Da ti Allah Đelešanu naučini nesretnim kada su u pitanju tvoje djece. Da Allah Tebarek wa Ta'ala ti dadne da budeš zadovoljan sa svojom djecu. I zato zamislite, na primjer, kako je za čovjeka koji je muslima, na primjer, da vidi da mu je dijete hafz Kur'an. Ili da mu dijete zna toliko ili toliko. Međutim, onaj, ona kuća koja se brine da sačuva Allahu dželle šanu govor Allah dželle šanu će u toj kući dati hajra i beričeta ja sam subhanallah jedne prilike mu e, jedna je prilike bio na jednom tako skup bio je u Džeddi i gdje govori jedan šeheh iz Jemena i kaže ovaj šeheh iz Jemena kaže meni Allah dželle šanu podario ahada ašara kaukeba meni Allah dželle šanu podario meni Allah dželle šanu podario 11 11 zvijezda misleći na 11 rodice i kaže svako od nje hafs Kur'ana najmanje jednog rivajeta, kaže među njima ima oni koji znaju sedam kirajeta, koji znaju oliko kirajeta, tako dalje, međutim svako od njih najmanje zna šta, Ha? zna jedan rivajet, odnosno zna jedan, zna jedan kirajet. Kaže, da ne staro djece, Allah Đelešanu mi je dao da su svi, da su svi hafiz. Draga braćo, da naučiš Kur'an, da postaneš hafiz, to je počast od uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala, kao što je odgovornost. To je počast od uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala, kao što je odgovornost. I zato kaže ulama, koga Allah Đelešanu podući Kur'an, to je ko postane hafiz, kao da mu je dato poslanstvo u, njegovog, u njegove grudi. Kao da mu je dato šta? Poslanstvo u njegove grudi. Znači, može li se poslanstvo zaslužiti? Ne može. Poslanstvo Allah Đelešanu odabire. Allah jastafi min al malaikati rusulan wa min al nas. Allah odabire među malacima, među ljudima poslanike. Odabire među poslanicima koga hoće odabire među ljudima poslanico, poslanika, opet među poslanicima odabire ljude, među melecima odabire određene i tako dalje. Tako kome Allah Đalešanu podari svoj govor, on ga je odabrao. I zato znajte da Allah Đalešanu svoj govor ne stavlja osim u čisto srce. Hoće li se to srce kasnije isprljati i zaslušiti džahannam da Allah tabarik wa ta'ala nas od njega sačuva kao što ćemo spomenuti, to je druga stvar. Međutim, onog momenta kada Allah Đalešanu je nekoga podučio Kur'anu, neka zna da ga da je Allah tabarak wa ta'ala svoj govor stavio u čisto srce. Hoće li se to srce posle toga upriljati, to je odgovornost onoga koga je Allah Đelešanu podučio. I zato pogledajte kolika je to šta počast. I zato, na primjer, vidite nekada ljude koji su inteligentni, pametni. Međutim, Nije Allah Đelešanu podučio Kur'an. Međutim, s druge strane, vidite čovjeka, neću reći koji je prosječan, nije prosječan, jer pogledajte šta je. Međutim, u inteligenciji je možda puno manji od nekog inteligentnog. Međutim, pa ga Allah Đelešanu podučio, odnosno počestio da bude, da bude hafs Kur'an. Međutim, kao što rekao, kao što je to počast, kao što je to počast, isto je tako odgovornost. I, znato, i, za, i zato znate, Allah vam dao svako dobro. Hadisu muslimu od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. Da Allah sallallahu, da je Ebu Hureyre jedne prilike ušao u Medinu i da su mu rekli pričat ćeš nam hadis koji su čuo od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže pričat ću vam hadis, niko bio, nije bio niko tu osim mene i Allahovog poslanika alaihi salatu sallam. Kaže pa se unes, unesvijestio Abu Hureyre. Pa se unesvijestio Abu Hureyre. Pa kaže došao sebi. Pa je rekao pričat ću vam hadis koji sam čuo od Allahovog poslanika alaihi salatu sallam. Pa se unesvijestio Abu Hureyre pa je došao sebi, pa je rekao, pričat ću vam hadis koji sam čuo da od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pa je šta? Pa se opet unesio se. Pa onda došao sebi i rekao, kaže, čuo sam Allahov poslanika, alaihi salatu salam, je pričao i rekao, o Ebu Hureyre, prvo koga će Allah djelašanhu prozvati na sudnjem danu, jeste onaj koji je učio Kur'an, koji se borio na Allahovom putu i koji je udjeljivao. Pa će onome koji učio Kur'an biti rečeno zašto se učio, pa će reći učio sam Allaha radi, pa će on biti rečeno lažeš, učio se šta? Učio se da ljudi kažu kako učiš. Pa isto onaj koji je dijelio, isto onaj koji se borio na Allahom od Jalešanu putu. Pa onda kaže poslanik alaihi salatu wasalam. Ja je bahurira. Inna ha ula i thalath. Kaže ova trojica. Među njima je ko? Hafs Kur'an. Kaže zaista ova trojica su awwalu khalqi la tusa'aru bihimu an-naru yawm al-qiyam. Su prva kaže Allahova stvorenja sa kojima će se potpaliti džehennemska vatra su prva Allahova stvarenja sa kojima će se šta? Podpaliti džahannamska vatra. Da nas Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. Da nas Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. I zato, draga braću, od prakse poslanika alaihi salatu sram je bila da traži dovu od ashaba da dove za njega. To je poniznost poslanika alaihi salatu sram. I ashabi su tražili jedni od, drugu, od drugih dovu. Pa je tako zabilježi imam termiziju sa musunanu da bilo ibn Omera kaže istadantu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam fil umra zatražio sam izun od poslanika alaihi salatu wa sallam da obavim umru pa mi je rekao kaže la tansani fi duaike ya uhaj kaže nemoj me zaboraviti u svojoj dovi o moj mali bratu o moj mali brat kom je poslanik alaihi salatu wa sallam kaže Abdullah bin Umar I zato, draga braći i cijene sestre, moramo tražiti, znači da postane naš ade, da, da tražimo jedni od drugih da dobijemo. Ja ovdje koristim ovu priliku, tražim od vas da dobijete za mene, za sinomašnog Allahovog roba, da me Allah naučini od ovih. Da me naučini od onih sa kojima će se potpaliti džahnamska, džahnamska vatra. Allah vam dao svako dobro. Ono također, e, da kažemo što je od odlika ili vrijednosti učenja Kur'ana. Damo dobro, brate, pažno, Allah vam dao svako dobro. Što onaj koji se druži sa Kur'anom, dobije jedno dostojanstvo, jedan ponos. Dobije, jedan dostojan, dobije dostojanstvo i dobije ponos. Zato vidite u ulamu, zato vidite učenjake, zato vidite one koji se druže sa Kur'anom, kako imaju dostojanstvo i kako imaju ponos. Pa makar nekada da će šta, to biti na njihovu štetu ili da će im otići glava i tako dalje. I zato pogledajte, Allah vam dao svako dobro primjer sure Jusuf. Vi znate da Jusuf alaihi salatu wasalam bio šta? U zatvoru. Pa onda, nakon određenog vremena, bilo mu rečeno hajde šta izađi iz zatvora nije bilo nikakvog suđenja ni su ove priznale da su ga šta nagovarale nego samo došo falamma jahur rasul nego bilo rečeno da, da izvedu Jusufa alaihi salatu wasalam iz zatvora međutim nisu re, bili rekli nevin nego samo hajde to iz milosti izađi pa kad je došo iz ostanik Jusufu alaihi salatu wasalam da mu kaže da izađi iz zatvora šta rekao Jusuf alaihi salatu wasalam فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة التي قد, التي قطعن ايديهن Kad mu je došao izaslanik od vladara da mu kaže izlazi iz zatvora, je li rekao izlazim? Ne kaže. Kaže, nego idi ti se vrati. I kaže, pitaj one žene zašto su posjekle svoje ruke. Kada kažu zašto su posjekle svoje ruke, onda, se, onda izlazim iz zatvora. A neću izaći iz zatvora u smislu da ste mi vi oprostili, da ste mi vi prešli. Ne, na kojima je dostojanstvo, pa makar da će biti u zatvor, idite i reci zašto ste me zatvorili i zašto me sada puštate. Tako vam Allah, zar to nije dostojanstvo? Pogledajte kako nas uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kroz ovaj kuranski ajete uči dostojanstvo. I zato u ulema koja se druži sa Allahom tabaraka wa ta'ala knjigom ima dostojanstvo. Međutim, oni koji su svoje znanje uzeli da se sa tim približe vladarima, da dođu do dunjaluka, oni su zgubili dostojanstvo. Oni su izgubili svaki vid dostojanstva. I zato imam Gazali, rahmatullahi alaihi, kada govori od koga uzima znanje, od koga uzima širin, kaže, bježi od alima koji se približi od dunjaluku, kaže, firara kemine šeitan. Kao što kaže, bježiš od šeitana. Od alima koji se približi od dunjalu, kaže, bježi od nje. Arapi imaju običaj da kažu, kaže, firara kemine esad, kao što bježiš, kaže, od lava. Ode kaže, ne, kaže, kao što bježiš od šeitana. I zato u lama, kada pogledate u njihove živote. I zato ću vam sada spomenuti neke stvari iz biografije Oleme. Kad vidite neke stvari iz biografije Oleme, čudite se. Imam Hamza, jedan od imama Kirajeta, nije prihvatao, pogledajte šta je čaša vode, nije prihvatao da popije čašu vode, da mu da čašu vode, neko pred, koga podučava Kur'an. Kao sam ja sad rekao, ben lindi i danes. Idi danes. Imam Hamza, da imam Hamza bio, da Allah oprosti meni, ne bi razumio što rekao. Zašto? Zato što ti podučava Kur'an. I mislio bi da je to donošenje vode, da je to uzimanje naknade za podučavanje. Toliko nisu htjeli da učine, da ne bi njihovo podučavanje Kur'anu bilo šta? Podučavanje para radi. Znači, pogledajte, pogledajte doze. Jedne prilike se je desilo, u životu Selefa, da jedan alim došao ko, u, kod trgovca. Ja sad ne zamaram imen, imenima. Došao je kod trgovca i rekao mu koliko ti košta ovo. Na primjer, odjeća neka. Pa kaže ovaj, kaže, košta na primjer 100 maraka. Kaže, može li meni za 80 maraka? Kaže, evo ti za 80 maraka. Kad je to saznao jedan njegov prijatelj koji je bio Alim, piše mu pismo i kaže, kaže, čuo sam do mene, došlo da si svoju vjeru predao radi Dunjaluka. Čuo sam da šta? Da si svoju vjeru prodora dunjalka. Kaže, došao je do mene da si otišao da kupiš to i to, pa, ti je, pa si rekao čovjeku, koliko on ti rekao toliko, ti im rekao daj za toliko. A kaže, on ti je, kaže, spustio cijenu zato što je znao tvoju bogobojaznost i tvoje znanje. Kaže, tvojim bogo, tvojom bogobojaznošću i sa svojim znanjem si, kaže, to kupio. Kaže, bojim se da, budeš, da ne budeš od onih koji se ismijavaju sa Allahovim ajetima. Da ne budeš od onih koji se ismijavaju Allah. Pogledajte do dostojanstvo. Ide glava nekada, ali čovjek ima svoje dostojanstvo. I zato, subhanallah, šeik Kureyma, Allah mu dao svako dobro. Allah je dovite za šeik Kureyma. Znači, za šeik Kureyma velikog. Ima, I mali šeik Kureyma. Za velikog šeha Kureyma dovite. I za malog, inša Allah, da ga učini ko, ko veliki. Ko šeik Kureyma, znači, ko šeik Kureyma da uđeš, da učiš, znači, nije mala stvar. Nije mala, nije mala stvar. Ja sećam se kad sam prvi put došao ko šeik Kureyma da učim. Naš brat Damir, Allah mu dao svako dobro. Nazvao šeha i pitao da me primi i kaže šeha, hajde, dođi. Ja došao sad ko šeha, ulazim ja prvi put sa šehom, a ja sam prije znao šeha. Šeha je strah i trepet, znači, da te še jednom pogledat, nešto kaže. Ja sam došao ko šeha, ovako on sedio, ovako ko tu, ja sam ovdje sjeo, kaže šeha, kaže, što si došao? Kurim, ja še došao da učim. Kaže, vallaj, nemam vremena za tebe. Kurim, ja še, vallaj, došao iz daleka, došao da učim pred tebe, ostavio sam ženu, ostavio sam djecu, ostavio sam se, zadužio sam se da, da, da kupim kardan. Vallaj, nemam vremena za tebe kaže, naš nekog svog učenika kad učiš pred njim. Ja goniš je, vallahi hoće da učim pred tobom. Kaže, hoće da učiš pred tobom, hadi kaže, uči, ja ih od nas odorbe mesanule. Hadi kaže, uči po Jakubu, hadi uči po kalun hadi uči po hadi po, ja alhamdulillah, proučim po ome, proučim po ome. Kaže, vallaj, pet nevrno mene zatine. Kaže, mi ja šeh molim Allah mi ne sjećam momenta da sam se više znao i da mi je više bila tego bako tada. Gledam čovjeka, gledam čovjeka, došlo do njega tako blizu i onda šta? jedan nema i slobodno dođeš do mlade <laughs> samo i kaže neću <laughs> kaže še ih lalaj, kaže ono, kreni pa ćemo vidjeti, pa će biti vremena hamda ja sam to ukrenuo i hamda fa Allah te bar, kaže Allah otvori put Allah je sam dao da smo završili brzo jednu hatmu počeli drugu hatmu i tako da. Ko šeha je došao, jednom su bili dolazili ljudi na jedan događaj, ja nisam bio tu I došli kažu što možemo da učimo kod tebe. Kaže nema vremena za vas. Možemo li da učimo, možemo. Li... On došao dole iz Arabskog zaljeva, ima i puno para. Kažu šej, vallahi ćemo ti platiti. Toliko je toliko. Kaže še, tako mi Allaha jednog jedino, dok sam ja živ, nećeš predamnom jednog jedinog harfa proučiti. Pa kaže, sad ti daj koliko ćeš. Dok sam ja živ, predamnom nećeš proučiti šta? Jednog jedinog harfa. Jer ja, kaže, ne uzimam, ja ne uzimam pare. Zašto? Za podučavanje, za podučavanje Kur'ana. I zato, znači, Druženje sa Kur'anom Allah dao svako dobro uzrokuje uzrokuje ko čovjeka uzrokuje ko čovjeka ovu stvar. I zato govoriti zato govoriti o biografiji naše uleme jedna velika da kažem potrebna stvar. Ja inšallah taala sam imao namjeru da jednom e, održim odnosno napravim jedno predavanje od onoga što je Allah tebara sa čim je Allah tebara ko taala počastio moje oči da vide. Da moje oči vide od stanja uleme i od stanja, od stanja šehova. Međutim, inša Allah i ta'ala, nekad, ako nas Allah pođeje, međutim, sad ću spomenuti samo ukratko nešto. E, nešto od biografije, da vidite, ljudi, normalno, sve koji spomenu, to su sve šehovi bili koji su podučavali Kur'an, Kirajit i tako dalje, da vidite kako je bio njihov život sa Allahom, te barak i ta'ala. Odnosno, šta Kur'an radi od ljudi? Kako je bio njihov život sa Kur'anom? I šta Kur'an radi od ljudi? Draga braću i cijenije sestre, čuo sam od šeha Ejmena Suvejda. Ne znam da li znate koji je Ejmen Suvejd, onaj što na programu Ikre i drugima ima one emisije. Jedno od najvećih imama uh, danas u ovom vremenu šehova kirajeta. Allah te barako ta'ala me počasti učio sam. Pred jedno što sam čuo od šeha kaže, ja sam kaže učio kod svog šeha Abdulaziz Zujuni Sud. Ova šeha Abdulaziz Zujuni Sud je bio njegov šeha iz Hamsa, iz Sirije iz grada Hamsa. Bio je čovjek alim u fiku, u kirajetima, međutim, pored svega toga bio bogobojazan. Kaže še govoreći o njemu, kaže ja sam jedne prilike, kaže išao kod njega u Hims i kaže učio pred njim i kaže jedne prilike mi je še vidio kako sam nemaran prema džamatu. Ono, vidio da se desio da je, prošlo, da je bio namaz, da nisam klanio, da nisam klanio u džematu. Šeha Abdullazi Zujinu sud nije bio ashabni tabi, bio iz ovog vremena. Pa kaže, zovno me i posavito. Zovno me i posavito. Znači to bi otprilike, znači še dolazi njun sud, moj dedo, a tvoja bedne pradedo u, u, u ovoj nauci. I kaže, zovno me, i kaže, sine, kaže, klanje namaz u džematu, ovo ono. Znači, to je bio stari čovjek, 50, 60 godina. I kaže, kaže, nakon što me posavjetovo da klanjam, kaže, namaz u džematu. Kaže, šihe, kaže, ovako spustio svoju glavu. Kaže, od stida. I kaže, rekao mi, kaže, ovo sine, Kaže, ja se ne sjećam da sam u svoje 12. ili 13. godine klanio ikada i jedan jedini nama sam. Ne sjećam se da sam ikada od svoje 11. ili 12. godine klanio jedan nama sam. Da sam klanio munferidan. Nego sve što znam da sam klanio od namaza, klanio sam kako? Klanio sam u džematu. Nego sve što znam da sam klanio, klanio sam u džematu. Evo moja braću, gdje smo mi od svega ovoga da nas Allah tabarak wa ta'ala počesti i da nam Allah tabarak wa ta'ala oprosti i da nas Allah tabarak wa ta'ala naponizi na, naponizi na sudnjem danu kaže ja se ne sjećam u svoje 12. ili 13. godine ili 11. ili 12. ne znam tačno kaže da sam klanio munferita zatim priča ših e, Ayman kaže jedne prilike smo kaže bili kaže na umri kaže ulema iz Sirije bila kaže posjetila Saudijsku Arabiju i kaže bili smo između ostalo u Grijadu bili u Džiddi kaže dolazimo sada u Medinu I kaže, srećemo, slećemo na, na aerodrom u Medinu. I kaže, izlazimo iz aviona, ono, na aerodromsku pistu. I kaže, šeh, kako silazi na aerodromsku pistu, kaže, govori meni, kaže, da dahale lokt. Kaže, ona sluplo vrijeme. A govori njemu, jer je znao, znao sam, govori šeh ime, znao sam šta ću raditi. Jer on je uvijek prvom vremenu namaz klanio. Ja mu kažem, šeh, jes nasuplo vrijeme, ali evo sada poslaniku je džami, šala, tamo ćemo klanjati. Kaže, da dahle vakt. Kaže, jel nasuplo vrijeme, kaže, kaže, namaz u prvom vremenu je, kaže, bolje od namaza. Kaže, poslaniku je džami. Kaže, samo, kaže, svoju odiću stavio ispred sebe, Allahu akbar, Allahu akbar, prouči ezan, kaže, napisti. Ljudi izlazi iz aviona. Kaže, svi ljudi što su bili tu, kaže, svi se samo, kaže, predali iza, iza šeha i kaže, Allahu akvar kanjel namaz u džematu. Kaže, as salatu fi vaktiha afdalu min as salati fil masjidi nebovi. Kaže, namaz u prvom vremenu je bolji od namaza u poslanikovoj sallallahu alaihi wa sallam džami. Draga braćo, onaj koji se druži sa Kur'anom, Allah vam dao svako dobro. Allah je Đalešanu dadne nešto na njegovom licu. Dadne nur u njegovom, na njegovom licu. I Ovaj šeha Abdelaziz i Juni sud o kojem vam govorim, on je otišao kod jednog svoj šeha u Egipat. Šeha Ali Dabba se zvao. Šeha Ali Dabba. Kaže, kad je došao kod njega prvi put, došao iz Sirije u Egipat da uči kod njega. Posle hađa došao do Egipat. Kaže, prvi put kad je došao kod njega, kaže, šeha Dabba ga pogledao. Rekao mu, kaže, ja, ja bunajit, hel tu ridu uđizake fil kiraat? Kaže, kaže, sine, hoćeš da ti dam iđazu kirajitima? Da ti dam, znači, diplomu. Međutim, ništa, da onaj da hoće da ti dam džaziz kraj da ti dam diplomu kaže ja bila zujun sudu i gure vallaha sam došao kaže da učim znači ne samo radi diploma džaza i toga nego došao sam isto na tebe učinu kaže dobro kaže kad je završio sa njim kaže kada je učio nakon određenog vremena kad je da ide kaže pitao ga kaže Boga ti kaže ja kad sam tek od tebe došao kaže ti si meni rekao hoćeš da ti dam džaziz krajeta kaže ja sam uistinu imao krajeti prijatelj učio sam kod ovog šeha kod ovog šeha kod ovog šeha Međutim, kaže, kako si znao, kaže, da imam kirajete? Kaže mi, kaže, sine, oni koji se druže sa Kur'anom, Allah da nešto na njihovim licima. Oni koji se druže sa Kur'anom, Allah da i prosvjetli njihova lica. Kaže, po licu sam ti znao da si od onoga koji ovo, koji ovo izučava. Ova naša braća što su bila, što uči Allah im dao svako dobro, što su bila u Medini, videli su šeht Tamima. Šeht Tamim Zubi, jedan od najvećih učenika šeht Abdulaziz u Juni Suda. Ako neko hoće da nađe šeht Tamima Zubi, ako posjeti poslaniku sallallahu alaihi wa sallam džamiju, ja ću mu reći ukratko kako da nađeš i temima zombija. Znači, znate kad uđete u poslaniku alaihi salatu sallam džamiju, Allah nas počastio. Kaže, kad, uh, kad uđete u poslaniku alaihi salatu sallam džamiju, sada znate gdje je tamo je vako na primjer, ako je sad tamo, zamislite da je sad tamo kibla. Normalno, kibla je suprotno. I sad ima ono otvoreno i sad ima lijevo tamo novi dio harama. Odete tamo lijevo novi dio harama i tražite jednog čovjeka koji je naslonjen na zid A nikad u svom, žic, u, u svom životu niste vidjeli nurli lice od tog lica. Kada vidite nekoga čije nikad niste lice vidjeli više nurli od tog lica, znajte da je to šetemi. I nemojte ga pitati i šetemi, nego to je šetemi. Ovaj, subhanallah, šeht Tamim Zobi je, znači, tako da kažem jedno čudo. Mene Allah, tabaraka ta'ala, počestio počestio ovog siromašnog Allahovog roba da, da sam učio ko šeht Ja sam to spominio nekde, ovo spominjem znači da vidite, znači govorimo o vrijednosti ovih ljudi. Ja sam pokušavao da nekoliko, nekoliko puta da učim ko šeite mima. Jednom sam došao, odbio me, nije mi dao. Jednom sam došao kod njega, došao sam poslaniku sallallahu alaihi sallam džami, tijel sam samo da ga posalamim. Ja nisam mislio ikada da mogu da mogu da to šta, da dobijem, da zaslužim to, da učim pred njim. I odšao sam pos Apšama i nisam ga, nisam ga našao. Poslije, ja se tijel sam da idem za Makku, Pa jedan brat reče, Allah vam dao svako dobro, nagradio ga džennetom. Kaže, šta misliš, da dodajemo sada da vidimo ali šeitamim tamo. Ja sam rekao, hajde. Mi smo došli tamo kad stvarno šeitamim. Ja sam poslamio se sa šejhom, poljubio ga u ruku. Rekao, tako, ja sam došao šejt, samo da je poselam, Allah dao svako dobro. Došao sam da učim kod toga, kod, toga, kod jednog dugog šeha sam bio učio tada u Mekki. Ti izbio tada tu, Allah dao svako dobro, mirza. Bio sam kod šeha Abana kad smo učili. Allah te počeste da vidiš. Rekao sam, ušao sam še, kod toga da učim, nisam još počeo da učim, učim za koji dan. Še se samo ako krenuo pod mnom mi kaže, kaže, ako se nešto desi sa njim, kaže, dođi kod mene da učiš. Ako se nešto desi sa njim, dođi kod mene. Ja nisam mogo vjerovati da je to šeitem. Ja sam otišao, rekao sam ljudima, ovo nije šeitem je. Znači, da šeitem im kaže nekome od, od sebe, dođi da učiš kod mene, to, to nije moguće. Subhanallah, vratio sam se u Mekku, tu noć ovaj šeit kod kojih sam trebao da učiš, šalje mi poru, kaže, izvini, neću možda još da dođem za deset dana. Allah je to mi bilo gore nego ne znam šta. Došao sam da učim, međutim čovjek. Međutim čovjek nikad ne zna gdje je hajr. Vratim se u Medinu ko šeitem ima i počnem učiti kod njega. Allah, alhamdulillah, Allah mi je da učio sam jedno vrijeme. Ja na kraju kažem šehu, ovo ću vam sada reći, Allah mi ja ovu stvar nisam naučio, nisam vidio osim, osim kroz ovo sada što ću vam spomenuti. Rekao sam šehu na kraju, šehi, nije od edeba da te pitam, međutim hoću da te pitam, što si ti meni rekao da ja učim kod tebe? Ja znam koliko si ti žestok i koliko ti ovo razmišlji. Kako si meni rekao da ja učim kod tebe? Še se okrenu na smiju i pogledu, kaže, kaže, možda je tvoja majka zadovoljna sa tobom. Pa ti Allah dao sebebom dobročinstva prema njoj, da Allah moje srce okrene prema tebe. A kaže, ni ja ne znam zašto sam, kaže, prihvatio. Ali kaže, možda ti je samo majka zadovoljna sa tobom, pa ti Allah dobročinstvo prema njoj, moje srce okrenuo prema tebe. Subhana, ja nisam bio nikada prije toga osjetio niti razumio da kažem tako šta znači, kakve puteve otvara, otvara dobročinstvo prema roditeljima. Međutim, vidio sam tada, znači kroz ovo, kroz ovo što sam vam, kroz ovo što sam spomenuo, da Allah, tabarak wa ta'ala, utječem se od, od spominjanja, od spominjanja ja. Također, od stvari koje sam bio vidio tu ko šeitemima, e, šeitemim kada dođe, kada sjedne u haram, on kada sjedne, ovako dođu mu odmah dvojica, dođu mučenici, donesu mu dvije čaše vode. I stave dvije čaše vode, šta? onaj, stavili ispred njega. Ja isto tako jedne prilike sam došao i bio sam prvi koji sam učio i uz, otišao sam, vidio ja što graje drugi, hoću ja da isto to uradim. Ja odem i donesem i stavim ispred ja dvije, dvije čaše vode. Še se nas mi kaže što znam je dvije čaše vode? <laughs> Ja Allah, ne znam. <laughs> I drugi donese dvije čaše vode, kaže što nije znam je jednu. Vala je ne znam, vidim, donese dvije, dvije čaše vode, pa donio ja dvije vode. Kaže, ispričuš ti, kaže, sada priču za, za ove dvije čaše vode. Kaže, ja kad sam učio kod svog šeha, to je šeha Abdelaziz za Juna Sud. Kaže, kad ulazio u mesjid, kad ulazio, kaže, u džamiju, gdje bi šeha učio, kaže, ja bi nosio čašu vode i kaže, stavi ispred šeha. Ako šeha hoće da pije, da pije. Ako neće da pije, neće. Nikada ne bi sjeo pred njim, da pred njim učim, a da ne bi mu stavio šta? Da mu ne bi stavio čašu vode. Kaže, Allah najbolje zna, radi te moje iskrenosti u tom dijelu, Allah je mene duplo nagradio. Sada kaže, dođu moj učenci, kaže, vallaj, bez mog traženja. Kaže, tačno mi donesu dvije čaše vode. Dođu mi, donesu mi šta? Ha? Donesu mi dvije čaše vode. Radi moje, radi moje ispune. Ja e, kaže, to je zašto, zašto ti donosiš dvije, zašto ti donosiš, zašto donosiš dvije čaše vode. Draga, vrać učenje pred šehojima. Ne nešto. Ne može čovjek stići svoje znanje s knjiga. E zato još je Abdullah iz Juni sud govorio, ma osala man osala illa bil adab. Nije dosegu onaj koji je dosegu osim sa edabom. Moraš imati edeb u ponašanju prema drugima. Edeb u ponašanju prema roditeljima. Edeb u ponašanju prema starijima Prema od koga učiš, prema ovome, prema ovome. Moraš da imaš edeba. I zato ja vam napominjem, znači, kada je ders ne radi ovoga koji vam govori. Ovaj koji govori to ne zaslužuje. Kao što kaže pjesnik, kaže, tako mi Allaha da znate moju unutrašnjost, kaže, ne biste mi selam nazvali. Ali vam govorim radi edeba zato što spominjamo ovaj ajit i hadis. Znači, mora čovjek tada računa kako sjedi na dersu Kako sluša, možeš na dersu i, i igraš, igraš igrica. I zato ja kažem, da Allah Đelešanu nagradi. Međutim, ja ne mislim da imam beričeta u, u, u, u onima koji nemaju opravdanja slušaju dersove preko ovih paltaka i tako dalje. Znači ja kažem, žena sluša ders hekla, u muškarci razumiju dok sluša možda ders igra igrice, igra nešto na kompiteru, sluša ders, nema tu beričeta. Ashabi Allahu poslanika alejhi salatu vesselam kada su slušali poslanika alejhi salatu vesselam bili su kada su im na glavama ptice Zašto? Zato što su slušali ono što izlazi iz usta poslanika alihi salatu wasalam. Ima Malik nikada ne bi u Medini Allahovog poslanika alihi salatu wasalam jahuo jahalicu. Odnosno jahuo na konju. Kaže kako ću jahati tamo gdje su bile stope Allah, gdje su hodale stope Allahovog poslanika sallallahu alihi wasalam. Nikada ne bi citirao hadis, a da ne, bi prenio hadis, a da ne bi uzeo abdest, i da ne bi ustao i lijepo sobu koji tako učinio. Zašto iz edeba prema govoru kojeg pranosi, a to je govor Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato da imaš adab, Allah je lašanu tu daje berečet. Druga stvar vam kažem što od naše uleme, što iz njihovog stanja vidiš šta je praktično, šta je praktično znanje. Wallahi kad smo učili ko šeha, jedan od mojih šeha u prvi kod kojim sam učio šeha Abdul, Abdul Hadim Suti, Allah mu dao svako dobro. Wallahi učio sam, učili smo kod njega uh, uh, uh, hatmu po hafsu. Wallahi, wallahi, wallahi, koliko puta smo učili i učimo i šeha samo odjednom počne plašati dođe, spomene se neki ajet, svi samo odjednom počne plakati. Tako vam Allah ima li boljeg primjera da ti neko pokaže bogobojaznost, da ti pokaže šta su ajeti, šta je život sa ajetima, šta je život u okrilju Allahove tabaraka wa ta'ala knjige. Ima li? Pogledaj, pokaže ti svojim primjerom. Osman radijallahu ta'ala anhu kada smo govorili zašto toliko učiš Kur'an? govorio je vallahi la utahurat kulubuna ma šebi'at min al-Qur'an. Kaže da su naša srca, kaže čista, kaže tako mi Allaha nikada se ne bi zadovoljila, nikada se ne bi nasitila Allahovog govora. Subhana, ja sam bio, Allah me počestio da služim, da hizmetim šeha Kurejma. I vozio, vozio bi ga autom. Vjerujte mi, šeha sjedi, še bi sjedio naprijed. 86 godina, kaže, vallaj, bojim se, kaže, da ću zaboraviti Kur'an. 86 godina. I ših vas da ponavlja. Wallahi zaspe ponavljajući Kur'an. Zaspe, wallahi sam ga vidio. Moje su oči vidjele da ših zaspe ponavljajući Kur'an. Kako drži Musa i e, zaspe. Zamislite, zamislite to. Zamislite, zamislite tu ljepotu dunjalučku. Da Allah Đelešanu učini da tvoja sjećanja budu vezane za Kur'an. To je nešto što vam često spominjem. Da naše sećanja, draga braćo, budu vezane za što? Za Allahu tabaraka ve ta'ala knjigu. Nema ljepšeg osjećaja od toga. Nema ljepšeg osjećaja od toga. I zato spomenut ću vam jednu stvar sad što je, da kažem na neki način vezan za mene. Ja neki dan tako među, onaj, među stvarima starim, naćem jedan svoj dnevnik što sam pisao kad sam bio u medresi. Znaš, ono, kad, kad, kad si osnovno u školi, kad si u školi, pišeš tako dnevnik, normalno čino piše svoje ljubavne probleme i tako dalje. Međutim, samo tome u svim tim silnim problema sam našao jedan lijep dan. A to je bio dan kad sam završio Hifz Kur'an. I tad sam napišao svoj Ramazan, ta i taj, tad isto jedan brat, dala sa mnom, brat Havzar, mi na baza Allah, alhamdulillah, mašla ima deski rajeta. Mi smo bili prijatelji, bili smo zajedno u madresi, isti dan smo završili, isti dan smo završili Hifz. I napisao sam taj dan, uglavnom to sam pisao svojim osjećanjima, e, šta čovjek osjeća kada završi posljednji ajet iz Allaha i Tabarak wa ta'ala knjige. I zato zamisli, znači da samo zamisliš, a opet bojat se da ne budeš od onih da zamisliš da Allah tabarak wa ta'ala te počestio da znaš toliko i toliko iz Kur'ana. Da tvoja prsa šta? Imaju toliko i toliko iz Kur'ana. Je draga braći cijene sestre, Allah vam dao svako dobro. Da ne dužimo, da ne dužimo još. Allah vam dao svako dobro. Znači, dunjaluk je dunjaluk. Ahiret je ahiret. Ashabi su govorili Kunu min abnail l'ahira, wala takunu min abnai dunja. Budite sinovi ahireta, nemojte biti sinovi dunjaluka. Budite sinovi ahireta, nemojte biti sinovi dunjaluka. I zato sjeća se onog događaja kad je bio Hunain, kad je bio onaj veliki ratni plijen. Pa kad je poslanik sallallahu alaihi sallam davao ratni plijen, onima koji su tek bili primili islam, da pridobije njihova srca. Pa su Ansarije, to je bilo nakon osvojenja Mekke, pa su Ansarije našle nešto u svojim srcima. Vidjeli su šta Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam daje kome, daje Mekelijama. A oni cijelo vrijeme bili sa njim. Međutim, Ansarije se prepale za sebe da poslani sallallahu alaihi wa sallam nije će ostati sa kim. Da nije će ostati gdje? U Mekke a da se neće vratiti da se neće vratiti njima u Medinu. Pa kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam to čuo, kad mi je došao jedan od Ansari i kaže, Wallahu poslaniće, Wallahu poslaniće, Ansari su nešto našli u svojim dušama. Zato što daješ mekelijama, a ne daješ njima. Njima nije bilo stalo do njalka. Pa je poslanik alaihi salatu sallam kaže, okupi me, okupi okupite Ansari. Pa su mu okupili Ansarija. Pa poslanik alaihi salatu sara im se obrati i kaže, održaj im jednu, jednu kratku hudbu, kaže, ja mašar al ansar, o skupina ansarija, zar niste bili u zabludi? Pa vas je Allah sa mnom uputio. Zar niste bili podijeljeni? Pa vas je Allah sa mnom okupio. Kažu, jesmo Allahu poslaniće. Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, pogledajte poniznosti poslaniku alaihi salatu wasalam. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam, a vi ako hoćete recite, o poslaniće, za nam nisi došao da su te protjerali, a mi smo ti dali utočište. Pogledajte poniznosti. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, ja ma'ašar al-ansar, ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاه والبعير وتذهبون برسول الله زنيست zadovoljni da ljudi idu sa devama i sa ovcama, a da vi idete sa čim? a da vi idete sa Allahovim poslanikom. Zar niste zadovoljni da ljudi idu sa devama i sa ovcama, a da vi idete sa svojim poslanikom? A kaže poslanik, alaihi salatu wasalam, kaže, tako mi Allaha, kada bi svi ljudi išli jednim putem, a ensarije išla drugim putem, kaže, ja bi išao putem kojim idu ensarije. I zapamite ovo dobro. Zar niste zadovoljni da ljudi idu sa čim? Sa kravama i sa ovcama. A da se vi vraćate sa svojim poslanikom kada se vi vraćate sa kim sa poslanikom zato pogledajte te odlike opet ashaba pogledajte oči koje Allah Đelešanu počasti da gledaju lice poslanika sallallahu alaihi wasallam da gledaju postanikovo sallallahu alaihi wasallam lice oči koje Allah Đelešanu počastio da gledaju postanikovo sallallahu alaihi wasallam lice ruke koje su dirale poslanika sallallahu alaihi wasallam draga braću Allahu poslanik draga braću Allahu postanik. draga braću Allahu poslanik Nije ljubav prema poslaniku, alaihi salatu salam, znači nešto što je slovo na papiru, ljubav je da tvoje srce osjeti. Pa su bile zadovoljni, zato što su bili sa Allahom i poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. Da Allah Đelešanu popravi naše stanje. Da nas Allah Allah Đelešanu smili. Da, nam, da nas učini od onih koji se druže sa Allahom, tabaraka wa ta'ala, knjigom. I da nas Allah Đelešanu na tome usmrti. I da nam Allah Đelešanu podari lijep sršetak. Jer, draga braćo, ne smije da nas zavara naš ibadet. Ja neke stvari koje sada ovdje spominjem, ja sam spominjem možda prije. Međutim, mi se podsjećamo, ovo nije der sada da učim, sad se podsjećamo. Draga braćo, lijep sršetak. Ramazan je prilika da doviš da ti Allah Đelešanu podari lijep sršetak. I zato pogledajte, ima hafiza sa kojima će se biti potpanje, sa kojima će biti potpanje džehennemska vatra. A Allah Đelešanu će prostitutki koja je napojila psa, Allah će joj oprostiti. Allah Želešanu će prostituti šta i nemojte da vas zavara vaš ibadet ikada. Nego uvijek moramo biti ponizni na onom ibadetu koji nam je Allah Želešanu, sa kojim nas je Allah Želešanu počestio. I zato onaj hadis, Allah ja ga često spominjem, Allah mi, trebamo ga često spominjati, one žene, Al-Ghamidije, koja je počinila blud, hadis u Buhari i Muslimu, počinila blud, i onaj čovjek koji je počinio Ma'iz ibn Malik, počinili su bili blud, Međutim, čovjek pogriješi, ali mumin se kaje. I došao Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, došao je Ma'iz i kaže Allaho poslaniće, učinio sam blud. Pa kaže poslanik alaihi salatu wa wasalam, kaže, bit će džunun. Pogledaj kako je poslanik bio milosti, kako je tražio pravdanje ljudima. Kaže da, nije, kaže da nije mahto ovaj čovjek. Da nije izgubio pamet, pa ne zna nije šta govori. Pa kaže Allaho poslanić, kaže, nisam lud. Pa kažu, pa kaže poslanik alaihi salatu wa wasalam, šeriba hamran. Kaže da nije popio alkohol. Pa se sahabi primakuše vallaha i kaže Allah poslanče ništa kaže ne osjetim. To je bilo četvrti put mu tako rekao. Tri puta mu je dolazi kaže Allah, Allah poslanič počinio sam blud. Kaže mu poslanik alaihi salatu wasalam teško tebi idi od mene. I traži opre za svoj grije. Pa dođe drugi put, Allah poslanič počinio sam grije. Teško tebi idi od mene. Pa dođe treći put, kaže Allah poslanič počinio sam grije. Kaže, teško tebi da mi, kad mu je došao četiri put, rekao mi ovo što sam rekao. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio da se šta? Da se kamenuje. Pa je došla žena, Pa kaže, Allaho poslaniću, počinio sam blud. Pa kaže, Allaho poslanić, alaihi salatu wasalam, tiješko tebi, idi od mene. Pa kaže ova žena, kaže, a etoridu antaruddeni kama redate majz. Kaže, jer pokušavaš imene da vratiš kao što si vrati majza. Kaže, hoćeš da vratiš imene kao što si vratio majza dolazi gdje? Dolazi u smrt. Ali da se očisti. Kaže, jel želiš da ime ne vratiš kao što se vratio majza? Pa kaže, Allaho poslaniće, ja sam trudna od bluda. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, idi i kaže, kada rodiš dijete dođem. Koliko treba ženi da rodi? Da kažemo, neke bilo u drugom, trećem mjesecu, neke bilo šest mjeseci. se šest mjeseci rođa djete. Šta može doći čovjeku, ma što će što raditi, čini oprosta, čini ovo. Dolazi kaže Allahu poslanik rodila sam dijete kaže poslanik alejhi salatu selam kada dijete počne jesti hranu onda dođe koliko treba da ga odbije od dojenja dvi godine pa kaže pa je došla wa fi yadi sabi khubz kaže došla je dovela svoje dijete kaže u ruci djeteta je bio hljeb I kaže, ja Rasulallah, hada waladi kad ekele kubzan. Kaže, Allahu poslanić, ovo je moje dijete kaže ono sada jede hranu hada waladi kad akala khubzan ovo je moje dijete koje počelo da jede hranu Pa poslanik alaihi salatu salam predao dijete jednom od ashaba pa je naredio da se kamenuje da se kamenuje do smrti pa od onih koji su je bili kamenovali bio je Khalid ibn Walid pa je kaže kada je pogodio kamenom kaže fe pa je kaže ružno rekao o njoj Pa kaže poslanik alaihi salatu wasalam, ja Halidu mahlan o Halide polako. Kaže, ona se je pokajala Allahu djelašanu teubom, da se ne znam kakav griješnik pokajao teubom, bilo bi mu dovoljno. Da se ne znam kakav griješnik pokajao, bilo bi mu dovoljno. Draga vreću, ovo je lijep sršetak. Ovo je lijep sršetak i zato ne treba naš, na, naš ibadet da nas učini oholim. I sada je Ramazan, prilika da čovjek popravi svoje stanje za ibadet. Znači, da malo zaboravimo sjela, zaboravimo ove stvari, znači ibadet, seđda, najljepše, najljepše gdje možeš osjeti slas jeste na seđde. Jeste doba. I zato uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže u ajitima kada se govori o Ramazanu kaže wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kada te moji robovi upitaju za mene, kaže pa ja sam blizu. Ovo se spominju u ajitima u kojima se govori o Ramazanu i u kojima se govori, u kojima se govori o postu. I zato da nas Allah Đalešanu učini od istinski, od iskreni Allahovi robova sa kojima će uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala biti zadovoljan. A kulu qavli hada wa stagfirullaha li wa lakum fa stagfiru. Kao što smo rekli s ovim, znači, s ovim terminom, znači do Ramazana ćemo stati, inša Allah i ta'ala posle Ramazana, ja se nadam da ćemo nastaviti. Međutim, inša Allah i ta'ala, bit ćete, bit ćete obavješteni. Molim Allah, tabarak wa ta'ala, da nas ismili, da nam oprosti, da učini da Ramazan provedemo ibadetu. da učini da izađemo iz Ramazana da nam Allah tebarek ve taala oprosti grijehe da nas Allah tebarek ve taala približi svojoj milosti da nas uda, da nas udalji od svoje sećbe i draga braćo znači ovo je također prilika da dobijemo jedni za druge I zato Allah dao svako dobro, dobite jedni za druge i opet vas podsjećam, znači kada se sjetite, zamolite Allah te barak wa ta'ala za ovog siromašnog Allahovog roba. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallam.